Bai, beraz, guk eh, elgarretaratze batera deitzen dugu departamentoaren nahi zinean, zenta afera hortan gure ustez berak du erantzunkizun eta ardura guzia, jakinez desleiala izan dela astetik eh, buru, Hortan, bere gatik, gazte bat, eh, baienako lizeoan txartu dena eta ikasketetan ari dena, horren kontra egiten du. Naiz eta eh, jakin ezur neurtzeak erraiten du ez dela adinduna, edo ez dela bai emezortzi urtetik gorakoa. Uh, eh, tutik lortu ditugu, beraz, eh, berant baina lortu ditugu aitamen eriotze datak eta beraz sortze datak, beraz frogatzen da eta badakigu umezurtza dela. Dena oso tasunean hor uh, gerida ez dela justiziako erabaki bat baizik erabaki politiko bat, agirian usten duena gineak edo e, eh, atzeritak adingabeko e, eh, auk bakartuak ez direla tratatuak e, eh, lehialki.